Guretzat eh, zinez eh, bitxia zen, eh, bazen biztan da sekulako seguritate indarrak baziren, hain zinetik ere, eta gainat prentsa anitz, argazkilari anitz, eta mugimendu voilà, ez oizkoa. Espeletak bazuen horren beharrik? Ez dut uste, ezpeletak badu fama, badu jartzun bat, eta uste dut horregatik ere etorri dela, jartzun horren gatik eta zer egin behar ginuen. Eh? eh? Egin da izuten, galde indute, gaineat galde indute, la bipera ikustea, landa joaitia, orduan gu karikatik bi urratxetan gira, gotik eh, onartu dugu bisita hori, zen eh, ez dugu anitz uh, okasioneukanen Euh, Brigitte Macron eta Melania Trump uh, biperkorda bat eskutan ikustea. bat denbora, egon zauzkizu hemen, galdera batzu egin ditu, bon, bereziki Brigitte Macronek, frantzesez, bai. pentsatzen dut, edo bat zen itzultzaile bat ere? Bai, bat ziren bi itzultzaile, bat inglesa eta bertzia japonesa galdera zonbait intuzten, ala ere eh, biziki fite pasatu da, eh, lehenik eh, gure saltegian gelditu dira, eta errandigu landa joan engilera ginela oinez, eta unat etorri hemen presentatu ditugu biperak, kordar, nahi nuen jastarazi errautsa, baina ez dut alizan, gauzak, bon, arras kontrolatuak dira, eta biziki denbora tipian ina, indira e, eta gaina eta intzinetik etzen e, deus prestatuik e, zehazki. Hala, orduan baginuen main bat uh, prestatua jastazteko, baina ez dute uh, mainartaino joan nahi izan, orduan uh, hala, mm. <laughs> entzatu gira, ezpeletako biperan aipamena, hala ere uste dut egin dugula. Nor ziren hor, lekuko jendeak eta goizik dinak ziren beste jende zonbaitzu? Bai, bon, uste dut, bon, karika usaiako aldean frango utxa zen, goizguzia. goiz guzia, Uh, voilà, jendiak bazien eh, hori uh, ikustet uh, anitz dut urbildik uh, etorria zela eta gero uh, biztan da bon, bazien uh, seguritateko indar anitz eta ere uh, kasetari argazkilari eta txalde guztian ere ikusi ditugu kasetariak, uh, zuzenezko kasetariak, uh, zuzeneko uh, iten eta hala, aipamen frango izan da. Mm-hmm behar bada edabideetan entzun duzu, adibidez bai honan, uh, dispositibo hori, hor poliziak plantan ezagia, pixka bat, uh, eh, argi garria zela, bo, mintzo zirenean ere, pixka bat, uh, eh, iduitzen zau, eta argitu zaituela, ez, pixka bat, dispositibo horrek. Bai, zer nahi izaz, argitzeko zen, eh? gure kasuan, janik, bazen uh, amar egun, Eh, be, Amerikatuen eh, zerbitzuak eh, onat eldu ziela, isisila, benen denak argazkiten hartu, karren oh, artian ez ditugu sekulan mintzatu, benen itzuli frango dituzte, txoko guziak miatu dituzte. Uh, atzo goizian ba, gure saltegia eta bertzeak ere deminarek uh, miatu dituzte, uh, lehenik ezakurrekin eta gero ez dakit nolako tresna batzuekin. Hala, garanti guziak nahi zuzten desu hartu. Okan dut okasionia mintzatzeko uh, batzuekin eta eh, errandiate ez zutela eh, sekulan olako eh, dispozitiboik ikusi in ere mutipian. Niun ez zutela ola, uh, gizon batek errandauta ba, itamarrakuten esperientzia da zula eta ez zutela behin ikusi olako dispozitiboik.